It's tech up time. NXS podcast. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio podcast u još jednu našu novu emisiju Tech Up, ali ovoga puta u pitanju je specijal, naš Tech Up specijal, prva u nizu gdje ćemo predstavljati jednu, eh, jedan uređaj, jedan gadget, jedan telefon i tako dalje, a za vas u ovoj našoj prvoj emisiji specijala smo pripremili jedan zanimljiv model mobilnog telefona, ali naravno pre toga da ne zaboravimo da pozdravimo sve vas koji nas pratite preko našeg YouTube kanala i naravno naš generalni sponsor kao i uvek do sada servis računara Potrčko PC. Tako je, ovo je prva u nizu emisija Tech Up Special, a danas smo vam uh, pripremili jedan kraći test, odnosno opis jednog veoma zanimljivog mobilnog telefona koji se pa pre izvesnog vremena pojavio na tržištu. U pitanju je LG G2. U tom trenutku flagship model kompanije LG, ali uh, U svakom slučaju nismo našli mnogo stvari e, na srpskom jeziku, a svakako može biti zanimljiv našim ljudima ovde u Srbiji, tako da smo odlučili da ga uzmemo na test i došli smo do veoma zanimljivih zaključaka. LG sve agresivnije napada tržište pametnih telefona, a samo delom G2 je postigao pun pogodak. Lepi izgled, veliki ekran, skoro bez ivica, odličan hardver, još bolje baterija, sve to čini uređaj jednim od najboljih trenutno na tržištu. Ali ono što ga čini unikatom jesu tasteri za pojačavanje i smanjivanje zvuka, zajedno sa power dugmetom sa zadnje strane ispod kamere. LG je primetio s obzirom da telefoni postaju sve veći, sve teže dohvatiti power dugme na vrhu telefona, a tasteri za pojačavanje i smanjivanje stalno menjaju strane. Što onda ne postaviti sve tastere pozadi gde inače pozicioniramo prste prilikom držanja telefona. Tasteri su smešteni ispod kamere i prilikom razgovora se nalaze baš iznad kaže prsta, tako da ako želite da smanjite ili pojačate ton, dovoljno je samo da malo ispružite prst i sve je tu. Također tu je i dugme za uključivanje uređaja koje svetli kada imate notifikaciju, na primjer SMS, mail ili slično, i pulsira dok razgovarate dugme izdignuto tako da ga nećete slučajno pritisnuti. S obzirom da internacionalna verzija telefona posjeduje unibody dizajn, ne možete skinuti poklopac baterije, a telefon je tako čvrsto napravljen, iako je zadnji deo od plastike, odnosno polikarbonata, tako da ne škripi prilikom pritiskanja, pomeranja, držanja i sl. Telefon inače ima ram od aluminijuma, tako da nema ni uvijenja ili bilo kakvog krivljenja. Sve u svemu uređaj ne odaje jeftin osjećaj, kao neki drugi jeftini Android telefoni koji su izrađeni od sličnih materijala. Plastika sa zadnje strane je od glatkog materijala i dosta je klizava, tako da to može biti problem što se izgleda tiče, iako na sebi ima teksturu ugljeničnih vlakana. Tako bi svakako savjetovali da se nabavi određena zaštita pozadi, tako da makar ona od silikona, ako ne fotrola, tako da će vam biti lakše izdržanje usb i ulaz za slušalice se nalazi sa donje strane, a na vrhu je infrared e, i mikrofon, a telefon posjeduje čak tri mikrofona. Što se hardverskih specifikacija tiče, u pitanju je Qualcomm procesor Snapdragon 800 sa 4 jezgra na 2,3 GHz, a tu su i 2 GB RAM-a. Intermemorija je ili 16 ili 32 i nažalost bez mogućnosti proširenja sa dodatnom SD karticom što bi možda bila i najveća mana ovog telefona. Display je odličan, u pitanju je True HD IPS-ov panel, dijagonale 5,2 inča u Full HD rezoluciji. Display zaista radi fenomenalno od uglava do uglava gledanja, pa do prikaza boja, osvetljenja, gledanja video sadržaja, gledanja na jačoj dnevnoj svetlosti, zaista se jako dobro pokazao i dobio je visoke ocene na svim testovima. Display je inače zaštićen Gorilla Glass druge generacije, pa samim tim je otporan na e, grebanje i habanje, ali mi svakako preporučujemo da stavite neku foliju preko ekrana. Mat folija, na primjer, na ovolikom displeju svakako je dobra ideja, jer pri dnevnom svetlu se primeti razlika, i ima manje oceja pa samim tim ne deluje kao da se gledate u ogledalo. Još um, jedna još jedna uh, jako zanimljiva stvar što se tiče same folije je da uh, postoje različite vrste mat i folije koje su kristal takozvane, tako da mi svakako za ovako veliki ekran savjetujemo da uzmete mat folije. Takođe, još jedna zanimljiva stvar po kojoj ovaj uređaj jeste jedinstven, a to je način na koji uključavate telefon. Ta opcija se zove Knock On i radi po principu po kome je nazvano potrebno je da dva puta pritisnete bilo gde na displeju prstom i on će se aktivirati odakle naravno odključavate telefon i isto tako možete dva puta da pritisnete bilo gde da bi se displej ugasio i na taj način zaključavate telefon. Još jedna od stvari koja olakšavaju korišćenje uređaja ove veličine je svakako jako zgodna stvar. Svakako posle displeja red je da pomenemo i kameru, u pitanju je jedan od boljih senzora u mobilnim telefonima danas. Rezolucija je 13 megapiksela, ima mogućnost snimanja u Full HD videa, 1080p pri 60 frame u sekundi, što je zaista dobro. Video snimci su odlični, pogotovo snimci sa 60 frame -ova. Fotografije takođe su veoma dobre, u fabričkoj Eh, aplikaciji za kameru imate mnoštvo opcija, tu je fabrički HDR, imate modove koji poboljšavaju portrete, noćno slikanje bez blica, panoramu, možete slikali sa obe kamere istovremeno, prednjom i zadnjom, i to sve se ukomponuje u jednu fotografiju. Tu je i mod za brze scene, Intelligent Auto mod takođe, koji sam procenjuje koje opcije da podesi i prilično dobro funkcioniše sam podešava osvetljenje, ekspoziciju, balans, bele boje i tako dalje. Inače u normalnom modu slikanje ultra brzo, možete slikati i po dva puta u sekundi, a u pravim uslovima sa dosta svetla, inače imate i burst mod koji će slikati veoma brzo 20 fotografija za redom. Pored ovako jakog procesora i zahtevnog displeja, ovaj uređaj i ima odličnu bateriju koja se takođe odlično pokazala na svim testovima. Radi se o bateriji kapaciteta 3000 mAh, s tim da LG optimizovao software kako bi maksimalno produžio trajanje baterije. Rezultat je mnogo bolji od očekivanog za telefon sa ovakvim hardverom i tako velikim displejom, jer ovaj telefon izdržava bar jedan dan intenzivnog korišćenja, osim svakako ako nije u pitanju samo igranje igara. Sa umereno do intenzivnih korišćen telefon ćete ujutru skinuti iz punjača i vratiti na punjač tek sutra uveče što je svakako za pohvalu. Neke stvari koje takođe su bitne, pored svih navedenih, mada svakako nisu primarni uslov kod kupovine telefona, jeste zvuk, a to se misli na zvuk uslušalica. Slušalice koje dobijate uz uređaj, Quad 2 su redizajnirane verzije slušalice koje su išle uz prethodni flagship model kompanije LG. Odlikuju se jakim zvukom, bez pojačavanja na maksimum, a ugrađen mikrofon je prilično dobar, a kvalitet zvuka ćete definitivno osetiti tek sa nekim boljim, odnosno kvalitetnim slušalicama, jer audio čip može da reprodukuje studijski kvalitet zvuka tako da ćete tek onda se iznenaditi koliko je zapravo dobar zvuk. Naravno, što se tiče same vibracije, vibracija je takođe odlična, osjetit ćete definitivno telefon u većini situacija, čak i u prevozu, kao i zvučnici koji su u stereo modu i zaista rade odlično i jako se dobro čuje. Druga možda malo manje bitna stvar je infrared koji se nalazi na vrhu uređaja i koji služi za korišćenje telefona kao daljinski upravljač za e, kućne uređaje tipa televizor, mini linija, klima i sl. Postoje svakako i fabrička aplikacija sa dosta programiranih uređaja sa kojom ćete veoma brzo pronaći željeni uređaj i u roku od par sekundi možete kontrolisati. Testirali smo sa Samsungovim CRT televizorom od pre 20 godina i radi bez problema verovali ili ne. Uređaj je prvo predstavljen sa Androidom verzije 4.2, Jelly Beanom, ali je ubrzo dobio update na KitKat 4.4.2, sa kojim je baterija za nijansu bolja, a ceo sistem radi brzo. Android je po znacima navoda prekriven LG-evim skinom, koji oni nazivaju Optimus User Interface i podsjeća malo na Samsungov TouchWiz. S tim da možete svakako zameniti sa bilo kojim launcherom ako preferirate klasičan izgled Androida ali i sa ovim skinom telefon radi brzo i bez ikakvih seckanja. I na kraju, kao zaključak, šta možemo reći? Generalni osjećaj u radu odličan, telefon radi brzo, stabilno, bez seckanja. Svakako u narodnom periodu se očekuju novi update-ovi koji će omogućiti knock-on kod, što u principu predstavlja opciju da telefon otključavate kliktanjem po displeju po određenom predefinisanom redosledu, kao sadašnji način uključavanja sa onim kružićima za sve vas koji koristite Android uređaj što svakako će biti veoma zanimljivo. Možda kao manu bismo jedino mogli da navedemo to što nema mogućnost e, dodatne SD kartice i što je telefon možda za one ljude sa malo manjim rukama, odnosno šakama je možda malo manje će biti ugodan u radu zbog veličine, ali samim tim izuzetan aparat, odlično se pokazuje na testu i nijednu značajniju manu ne možemo da naglasimo, čak i cena nije loša s obzirom da je ovaj telefon u rangu Samsunga Galaxy S4. To bi ujedno bilo i sve što smo vam pripremili u ovoj našoj današnjoj prvoj predu emisiji Tech Up Specijal. Moje ime je Nenad. Nadam se da su vam ovo bile zanimljive informacije. Ako do sad niste imali prilike da vidite ovaj telefon, vi naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast i do nekog sledećeg susreta. Veliki pozdrav. Ćao, čao, čao.